Urtzi urkizu, Egun Egunon, bai. Txoria odei artean, ETB lehen eta gero. Proposamenez beteriko liburua idatzi duzu Euskal Telebistari buruz. Proposamenak beharrezkoak ditu Euskal Telebistak, zure ustez, hobetzeko? Bai, zure aski, bai. E, susmoa dut Euskal Gizartearen parte handi batean badagoela kezka ETB-rekin, eta badagola kezka ea erantzute note dion e, ba, euskararen normalkuntzaren funtzio horretan helburu horretan ea benetan ari den euskal telebista e, behar duen moduan eta horregatik e, saiatu naiz elkarrezketatuei galdetzen ere nolakoa izan beharko lukeen eh, Euskal Telebistak etorkizunean. Mm. Nolakoak izan, nolakoa izan beharko luke Euskal Telebistak, hor, hogeita mamuz elkarrezketa egin dituzu, zer diote, e-, egingo bazenigu labur pentso bat, nolakoa izan beharko luke geroaren edo etorkizuneko Euskal Telebistak? Ba, etorkizunean gehienek aipatzen dute eh, Euskarak erdigunean izan behar duela eh, gaur egun baino gehiago hori asko aipatzen dute eta horretarako noski e, badaude modu hainitze e, hori horri ekiteko e, bada bat adibidez e, ETB bikatean emanaldiak euskaraz gehiago izatea gaztelaniazko azpidatziekin bada baita ere baliabide gehiago jartzea falta diren formatuetan eta nolabait euskarak galdu dituen genero batzuetan egonda egin e, presenteago, demagun fikzioan, demagun atzerriko fikzioa ere e, bikoiz, euskarara bikoiztean, edo humorezko generoak e, eta light nightak, eta asko aipa daitezke e, egun Euskaraz ez dauden formatuak eta generoak eta aldiz ikusten da baliabide asko diru asko xautzen dela ETB biko gaztelaniazko eskaintzan. Beraz, e, bat badira aukerak ziur aski etorkizunean euskarari lehentasun gehiago emateko. Mm. Euskal Telebistak berroi urte daramatza horritarazi ezea jogun entzuleri beraz lau kate dituela, bigarren katea dela espainolesko kate bat, eta kate hori dela errandezakagun entzule gehien dituenak, euskarazkoak baino gehiago, zergaitik erabaki zen garaian erderazko, gaztelenerazko kate bat sortzea? Hor, eh, liburuaren eh, lehenengo atalean, lehenengo bi ataletan esango nuke, bai aipatzen da, nola, eh, e, EAJ barruan bazen eztabaida bat, ea Euskal Telebista Publikoa izango tezen e, euskara hutsean edo bi hizkuntzetan eta e, erraz gailendu zen bi hizkuntzetan izango zala eta ETB bera sortu zenean handi gutxira bazan e, kate bakarrean bazenean e, eguerdiko programazioa zen erdaraz gaztelaniaz eta iluntzekoa euskaraz beraz e, gero gertatu zena zen e, gorordo EITB-ko zuzendari nagusi jarri zenean, e, argi ikusi zen, behar zutela kate bat gaztelania utxean, eta orduan ETB bi sortu zenean, ETB bat gelditu zen Eska, Euskara utxeko kate bezala. Hala ere, hori adibidez aipatzen du Kike Amonarrizek, ona izan zala Euskararen zat, behintzat, lortu zelako kate bat e, utxutxik euskeraz izatea. Bestela, kate bakarrak gelditu izan balitz, eta gaztelaniak presentzia handia hartuta, e, auskalo ze, ze nolako euneko eskasa izan zezakeen bolada hartan Euskarak. Eta largoikoa markadan argi da, ETB batek e, Euskararen normalkuntzan garrantzia handia izan zuela. Mm -hmm. Urtzi urkizu, zuk oita urte daramatzazu ETB-ri buruz idazten e, prentxan? Ez er... hainbeste, ez hainbeste. Ez e, egia da, e, e, urte horietako askotan, bai aritu naizela, komunikabidei buruz, komunikazioaz, ikusentzunezko ez eta idazten, mm. eta ete beri buruzko artikulu asko idatzi duela duari gabe. Zure esperientziatik e, eta iparraldetik uzu entzuten den kritika da, eh, Euskal Telebistak duen naziotasun ikuspegi eskasa. Hau da, sobera, gipuzka bizkaia eta arabari lotua den telebista bat dela. Zure iritzi zala da? Bai, ala da, duari gabe. Hori aurrekoan, ba, justu, elkarrezketa bat egin ziaten berrian eta aipatzen duen hori nola Espainiako herri bat edo zen herritan gertatzen den zerbait e, garrantzitsuagoa da askotan ETBko albistegietan, ba urruinean edo iparraldean gertatzen den zerbait baino, baina justu egun hortan ze gertatu zen korrika hasten zela eta lehenengo minutuak e, bai e, urruñatik pasa zela eta lapurditik eta e, Frank Dolosor aritu zen aipatzen e, nola pasa zen korrika e, iparraldetik, baina alakoak izaten dira espejismo bat. Eta eh, korrika edo alako zerbait berezia denean, bai, etebek bat egiten du horrekin, eta e, ederki ondo etorria da, baina gainontzekoan agenda politikoa asko ere markatuago dago bai madriletik, eta bai eta ere e, ego euskal herrian e, zenbait komunikazio taldek ezartzen dituzten albisten mailan eta hoiek e, zentralidadea dute Bilbon eta Madrilen eta urrun, oso urruti gelditzen zaie haientzat e, lapurdiko nafarroa bereko eta mm. zuberoako errealitatea eta ez luke ala behar. Hori, eh, adibidez... Telebista nazionalean ez luke ala behar. Adibidez, e, iparraldera edo edo nafarroa ere ez, gehiago irikiko balitz euskal telebista eta bertako aktualitatea urbilagoti jarraitu, beste entzulego, beste ikuslego kopuru batere ere irabazizaken, zure ustez eta eta erabaki hori gaur eguneko erabakia da erabaki politikoa da, erabaki ideologiko bat da, erabaki mediatiko bat da. Inertziak eh, asko markatzen du eta badira inertzia batzuk eta ben bertan ezarriak eta horrek eh, eramaten du aurretik aipatu dudan agenda hori jarraitzea, eh, jarraitzea komunikazio talde batzuen albisteak eta e, agentzia batzuk eta eta Madrilgo agenda hori. Dudari gabe, iparraldeko eta Nafarroako errealidadeari eh, tentu gehiagorekin jarraituz gero, e, ba, Euskal Gizartean beste harrera bat izango luke, zirazki, ETV. Mm. Dena den, kontuan hartu behar da, aipatzen ari garelen hori, zirazki, guk buruan dugul, dugula eh, e, ETV bateko eskaintza, baina argita garbi, ETV biko teleberri, da Araban Bizkaian eta Gipuzkoan gehien ikusten den albistegia eta momentu hontan e, datuak onak direnez haientzat ez dut uste e, aldatzeko premia handirik ikusten dutenik, are gehiago eh, araba bizkaian eta gipuzkoan hauteskunde batzuk gertu direnean. Gaur egunean badakigu me, zenbat telebista kate e, sartu diren gure etxetara eta horrek egin duena da Euskal Telebistaren entzuleko kopurua hainitzen iztipitu du, Zure ustez, egoera horrek jarraituko du, hau da, etorkizunerako Euskal Telebistak ze bide hartu berko luke zure ustez, e, ez entzulego, tekuslego kopurua paltzeko, baizik eta irabazteko? Hori oso zaila izango da, eta aipatu duzun bezala eskaintza batetik dago telebistak ateena, eta gero interneteko plataformak, streaming plataformak, sare sozialak, YouTube, e, Netflix, e, TikTok, hain da eskaintza handia egungo ekosistema digitala ere, asko zabaldu da eh, eskaintza gaur egungo gaztek sakeleko telefonoetan edo beste pantailetan ikaragarria dute eta kezkagarria da ze eh, egiten diren ikestetan Euskal Herri osorako egin izan dituzten inkestetan aipatzen da eh, gaztek oso oso gutxi kontsumitzen dituztela ikusentzunezkoak euskaraz. Beraz, e, esan bezala garazi goiak aipatzen duen bezala alegina handia egin behar da eta hala ere zaila izango da. Ze, gainera e, gizartean, gaur egun bizingi garen gizartean, jende askok ditu zailtasunak gazten gana iristeko, eta e, beste telebista publikoek ere zailtasunak dituzte gazteekin konektatzeko, eta e, hainbesteko eskaintzaren aurrean, normalean e, promozioa eta egiteko diru gehiago daukanak, eta e, horretan baliabide gehiago jartzen ditunak, errezago iristen da, E, herritarrengana. E, Txori odei artean, e, ETB lehen eta gero, beraz hori da urtzi urkizuren e, liburua, berria elkarre da jakinek argitaratu dutena elkarrekin. Uste dute urtzi e, liburua liburuak arrakazta izan duela, eta adibidez e, barakaldon, bizkaiko hiri hortan, e, baduzura anekdota tipi bat zure liburuaren inguruan, ez? E, jendea <laughs> ba. amo, amorruz joan dela libura erostera, ez? <laughs> <laughs> hori bai, beira, hori gauza polita izan zen, e, telegrameko talde batean, e, hogeita sei urteko gazte batek, e, neska batek kontatu zuen, joan zela e, barakaldoko elkarrera liburua erosteko asmoz, eta hilaran beste gizon bat eta bera iritsi ziren, eta e, dendari galdetu ziren zer nahi duzu eta biek batera, esan zutela txoria odei artean, eta hasi zirela borrokan, esan ez, ez ez zuk erosi, zuk erosi, ze bakarra, ale bakarra zan, eta han aritu zirela e, kalapitan azkenean e, gizonak esan zion gazteari eraman zuk, ze berak eh, beste momentu batean donostian erosiko zuela, baina bai niri ba, polita eta bitxia irutu zizitzaidan e, pasadizo hori eta horregatik kontatzen dizu bezuei entzulei. Ederki bat pasadizua kontatua eta zorionak liburu ateratzeatik, bera zentzuleak badakizue, Euskal Telebistari buruzko gogo eta interesgarri bat, hemen atera duena urtzi urkizu, eh, berriako kasetariak eta ikusentzunezkoetan aditua dela arrangenezake. Mila esker, urtzi? Bai, eta e, aipatu baitare liburuan badirela berrogei argazki baino gehiago, eta iparraldearen orenaren argazki oso eder bat ere bada. Bai, gainera, garai bateko eta gaur eguneko kasetariekin. Hori da, bueno, mila esker. Ondo segi. Ondo arte. Bai.